Klippe, dit was niet klippe wat mensen gekap het nie. Mooses het vir die Israëlieten gesê dat hulle dit so moet bou, en dit is geskryf in die wetboek van Mooses. Die Israëlieten het vir die Heere brandoffers op die altaar geoffer en hulle het eteoffers geoffer. Joshua het die wette van Mooses oorgeskryf op die klippe. Die Israëlieten het gezien dat hij dit schrijft. Al die Israëlieten was daar, saam met hulle leiders, hulle voormanne en hulle rechters. Hulle het langs die twee kanten van die kus gestaan, voor die levie priesters wat die kus van die Heere moest dra. Daar was vreemdelingen saam met die Israëlieten. Die een helft van die mensen het voor Gerissim berg gestaan en die ander helft van die mensen het voor Ebal berg gestaan. Moses, die dienaar van die Heere, het voor gesê hulle moet dit doen zodat so hulle die volk Israël kan zien. Joshua het toe alles gelees wat in die wette geskryf is oor wanneer die Heere mense sien of vervloek. Hij het alles gelees wat daar geschreven is in die wetboek. Joshua het alles wat Moeses gesê het, vir die hele volksvergadering gelees, Hij het niet een woord gelos nie. Hy het het ook gelees vir die vrouwen en die kinders en die vreemdelingen wat tussen hulle gewoon het.